sabr subotliq omillari mushu yerga kelganda har qancha keng qo'rsoq sabrchan odammi hayron bo'lmay qolmaydi va har qancha katta bilimlik donishmandlarmu musulmonlarning sabrchan chidamchanligini muncha yuqori palliga ko'targan zodi qaysi omildir ular anglagan odam tini jug'ildab yuraklari zarda bo'lgan bu zulm sitamlarga qandoq sabr qilgandir deb so'rashib qoladi albatta odamning ko'nglidan chiqmaydigan shu savollarni nazar tutib bu sabr subotlıq va ajoyib chidamchanlikning sabab omillarini oddiy qilib tunishtirib o'tmoqchimiz birinchi buningdagi asos sabab musulmonlarning allohning bir va barliqqa keltirgan iymonining kuchlikligi allohga bo'lgan tunishning haqiqatan cho'nqurliqida edi chunki mukammal iymon kishilar qalbiga singib kirsa tog'dimi ko'tarib ketalaydi hargiz yengillik va tantaklik qilmaydi Bunda kuchlik iymon va mustahkam iroda dunyoning jafo mushaqqatlari mayli qanchalik ig'ir, chidog'siz, mushkul, qo'rqinchli bo'lgan taqdirdimi, o'zining mustahkam iymoni oldida ularning hammasini mazmut qo'pirilgan to'g'on va beton qal'alarni yiqitish uchun kelgan kelkin ustidagi ko'pik va lavalashdan iborat deb qaraydi. Shuning bilan u o'zining lazzatlangan iymon halovati, islom ishtiyoqi va mustahkam iroda istehkomi oldida Әшу қиыншылықларның hech qaysiga parvo qilmaydigan bo'ladi. Ko'pik bo'lsa eqib tugaydi. Insonlarga foydaliq narsa zaminda qilib qoladi. Qur'oni Karim, Sura Ra'd 17-oyat. Bu asos sabablardan boshqa, ya'ni musulmonlarning sabr, sidamchanligini oshirdigan bir qancha qo'shimcha sabablarni ham yakunlashga bo'ladi. 2. Uyushtirish kuchiga ega to'g'ri rahbarlik. islom ummatlarining balki butkul insoniyatning oliy rahbari muhammad aleyhi alayhi sellem yaxshi odat psixik kamolat mukammal axloq isil fazilat oliyjanob xislatlarni shu darajada o'zlashtirgan ediki u barliq haq suyar qalblarni o'ziga magnitdek jalb qilib olgan edi kishilar uning uchun jon pido qilishga tayyor edi rasulullohga berilgan yuqori kamolat uningdan boshqa hech qandaq bir insonga muvaffaq bo'lgan emas u inavet, obro'y dabdaba aybat xayri xoliq va esil fazilatlarda tangdoshsiz edi ifbat nomusjonlik pok diyonatlik vafodorlik va rostchil samimiyatlik xayriyat yo'llarining hammasida hammadan oldin qatorda bo'lib do'stlari al og'inlari sabdoshlarilar emas hatto uni o'z ko'radigan dushmanlarimi uning bu fazilatiga qoyil edi ular rasulullohning ig'zidan chiqqan har qandoq so'zning amalda rost bo'ldiganligiga jazm qiladi bir qitim quraysh katovoshlardan qur'oni karimga ayrim ayrim holda bir biridan yoshirin quloq solgan uch kishi bir yerga jam bo'ldi andin ularning bu siri oshkorlanib qoldi shuning bilan ularning biri abu jahldan sen muhammaddan anglagan narsalarga qandoq qaraysan devidi abu jahl qandoq qaraydim biz abdumanof jamiyati bilan sharaf qo'g'lashdik ular mehmondorchilik qilib och qo'rsoqlarga taom bersa bizmi taom berdik ular uloqsiz piyoda qolganlarni uloqqa mindirsa bizmi mindirdik ular xayri sahobat qilsa bizmi qildik hatto baslashib oxiri baygaga barobar ketayotgan ikki otning misoli bo'lib keluvdik ular bizning osmon vahiysini qubul qildigan payg'ambarimiz bor deb qo'pdi endi biz bu bo'shliqni qandoq to'ldiramiz azbiroyi xudo biz uningga mangu agashmaymiz va ishonmaymiz dedi abu jahlning davomli deydig'ini ey muhammad biz seni yolg'onchi deganimiz yo'q lekin sen ilib kelgan ashu bir nimangni inkor qilamiz degandek so'z edi shunga alloh taolo buning haqida bundoq oyat nozil qildi ular seni yolg'onga chiqarmaydi lekin zolimlar allohning oyatlariga tanidi bir kuni rasululloh kabini tavob qilayotdi kofirlar har qitim udulg'a kelganda masxara va mazoq qilishib kulishdi shunga rasululloh ularga uchinchi qitim aylanib kelganda to'xtab turib ey quraysh xalqi Мен сілерге бешіңлар кетідіған бір ішіні еліп келдім. Девіде, bu so'z ularga qattiq ta'sir qildi chig'i ularning eng eski deganlarimi rasulullohga chiroyli gaplarni qilib uning ko'nglini yasashga tirishdi quraysh kofirlari rasululloh sajdada turayotganda tugining yenini akilib uning ustiga ortib qo'ygan chog'da rasululloh ularga duoibat qilib edi birdilla ularning kulkisi to'xtab g'am qayg'u asir bo'lishdi va o'zlarining amdi cho'qim bir kun halok bo'ladiganligini jazm qilishdi rasululloh abu lahabning o'g'li utaybiyga duo duoibat qilganda u rasulullohning bu duosining cho'qim tegadiganligini jazm qilgan edi oxiri u shamga chiqqanda bir yo'lbosning o'zlarining atrofini aylanib yurganligini ko'rib voy tova u muhammad makkada turib meni o'ldiradigan bo'ldi degan ubay ibn Khalaf doim rasulullohga men seni o'ldiraman, deb tahdid solatdi rasululloh uningga balki seni men o'ldiraman, inshaalloh deydi Uhud urushida Rasululloh uningga nayza urib, nayza rost tegmay qilib, uning gajgisini azroq zidi qilib atgan edi. U Muhammad menga o'z vaqtida seni men cho'qim o'ltirman degan edi. Izbiroy Xudo, u menga qattiq bir tukursimi, meni albatta o'ltirib yetadi, deb yig'lashga boshladi. Bu voqeaning tafsiloti o'z navbatida keladi. Saad ibn Maaz ga umra hajga borganda Umayya ibn Khalafga men Rasulullohning ular ya'ni musulmonlar umayya ibn halafni cho'qim o'ldirdi deganligini angladim deganda umayya qattiq cho'chib qo'rqib ketgan va o'ziga makkaning sirtiga chiqmasligini ahd qilgan badr urushida abu jahl uni jangga chiqishga zo'rlaganda u qaytishga qulay bo'lsin uchun makka tavasidagi eng chapqur bir tugini tanlab setib olib minib chiqqan bu chog'da uning ayoli uningga ey abu saffon madinalik yilqi og'iynang degan gapni unutib qoldingmi deganda umayya unutib qolganim yo'q man faqat ularga o'zimni shundoq bir ko'rsatib qo'yibla qaytib kelaman degan mana bu rasulullohning dushmanlarining ko'z qarashi va uniga qarta tutgan pozitsiyasi edi ammo rasulullohning ashobilari va qarinas do'st birodarlariga nisbatan rasululloh ularning jeni va teni edi ularning qalbi va ko'z qarchug'ining o'rnini egallagan edi musulmonlarning borligi mehri muhabbati do'stligi va qarindoshligi rasulullohga baxshanda qilingan edi qalblar uningga tömir magnitga chaplashgandek ram bo'lib qoladi. Mana mushundaq haqiqiy mehr muhabbat va o'zini fido qilish ruhining amini ifodalaridan biri shuki, ular besh kesilib o'lishga rozi ediki, Rasulullohning tirniqi yerilib yoki putiga tikan kirib dard tortishga chidamaydi. Bir kuni Abu Bakr Makkada qattiq urib tashlandi va ig'ir zaxmalandi. Utba ibn Rabia yardar yetayotgan Abu Bakrning qishig'i kelib, qelinchamlik tonkay oyog'i bilan uning yuz ko'ziga urib tepib qo'rsoqlariga dasab hatto uning yuz ko'zlarini to'nig'il bo'lmaydigan darajada to'p tuz qilibyotdi abu bakrning jamiyati banu taym jamiyati uni bir palosga silib to'rt tarpidan ko'tarib aron taslikda uyiga opirib qo'yishdi ular abu bakrning hayotidan umidini uzgan edi u kech bo'lganda o'shiga kelib gap qildi uning rasulullohning ahvoli qandoq bo'lib ketdi degan so'zini tasda uqqili bo'ldi uning so'zini anglagan ahli avlodlari hayronlikdan ig'izlarini tutishib qoldi va uningga o'zining dardini tortish to'g'risida nasihat qilishdi Ondan ular o'rnidan turib Ummul Xayr, ya'ni Abu Bakrning onasiga uningga azroq yemaklik va ichimlik berishga toblab qo'yib chiqib ketishdi. Ummul Xayr Abu Bakrning qishida yolg'iz qolib edi, u Abu Bakrni tamoqqa yedirdi. Abu Bakri Rasulullohning ahvoli qandoq bo'ldi deb tamoqqa hech qarmaydi. Ummul Xayri Azbiroy xuda mening u do'stimizning ahvolidan xabrim yo'q devidi abu bakri amsa ummu jamil binti xattobning uyiga berib o'qib kelgin dedi ummul xayri abu bakrni yotqizib qo'yib ummu jamilning qishig'i keldi va abu bakr sizdan muhammad ibn abdullohning ahvolini so'raydi devidi u man abu bakri muhammad ibn abdulloh deganlarni tonimayman xohlasangiz meni ashu abu bakri deganning qishig'i boshlab bering dedi ummul xayri ma'qul bo'lib uni boshlab keldi ular uyga kirganda abu bakri go'yo o'likdek behush yotatdi ummu jamil uning ahvolini ko'ribla tovlivatdi va alloh bilan qasamki sanga mushunda qattiq takkan badbaxtlar cho'qim fosiq va vijdonsiz kofirlardir alloh sanga ulardan intiqomingni omon elib berdi dedi abu bakri ko'zini g'uva ichib nihoyat tasdiqda rasulullohning ahvoli qandoq deb so'radi ummu jamil onang anglab qolsa maylimi degandek ummul xayrga ishorat qildi abu bakri kerak yo'q davering degan edi ummu jamil rasulullohdan xotirjam bo'ling u sog' salomat dedi abu bakri u hozir nada deb so'radi ummu jamil ibn arqam qo'rusida deb javob berdi bu chog'da abu bakri man rasululloh bilan yuz ko'rishishmigicha eg'izimga tomoq yoki suv olmaslikni xudo uchun nazr qildim devatdi shuning bilan ular bir oz ta'xir qilib turdi Hatta bir çağda el ayıqı jimiqib ko'chalar tinjividi, ikkaylan Abu Bakrning ikki qo'ltig'idan yo'lab, ming tasdikda Rasululloh bar qo'rug'i elib kelishdi. Biz yana bu ulug' sahoba kiromlarning haqiqiy sadoqatmanlik ruhi va o'zini unutgan holda Rasululloh uchun jon fido qilish ruhining nodir namoyandilarini bo'libmi Uhud urushida Rasulullohning hayot xavfi ichida qolgan paytda ularning o'zini o'limga tutib berish badaliga Rasulullohni quvg'anligini Хубейб va uningdan boshqa сахабаларның ish izlarini o'z нәвәтидә naql keltiramiz. 3. chi Yüksek мәсъулиятчанлык tuyg'usi. Sahabe kiramlar insoniyatning zimmasiga yuklangan bu mas'uliyatning na qadar og'ir ham ulug'vor mas'uliyat ekanligini, dal mushu mas'uliyatning ularning ko'rash nishoni ekanligini va bu mas'uliyatdan bosh tortish va o'zini qochirishga qat'iy bo'lmaydiganligini, mas'uliyatdan qochgandagi oqibat hozirgi zulm-sitamlarga selishtirganda ziyni intayin ko'p oqibati to'limi xatarlik bo'ladiganligini hatto u mas'uliyatdan qochishning yomon oqibatidan musulmonlarga balki butkul insoniyatga yetadigan ziyonning bu mas'uliyatni ustiga ilib ado qilish yo'lida tortgan jafo mushaqqatlarga hargiz selishtirg'ili bo'lmaydiganligini to'liq tunib yetgan edi to'rtinchi qiyomat kuniga bo'lgan komil iymon bumu ashu mas'uliyatchilik tuyg'usini kuchaytiradigan omillarning biri albatta sahoba roziyallohu anhumlar o'zlarining olamlarning parvardigorining oldiga cho'qim jazman boradiganligiga u yerda ulug' ushoq cho'ng kichik nom amallarning jimisidan hisob berib yo mangulik rohat barog'at yoki abadil abad azob uqubatga qoladiganligiga mukammal ishonch bilan yazm qiladi shunga ular hayotini xavf va rijo ichida o'tkazadi allohning rahmatidan umidvor bo'ladi va azobidan qo'rqadi ular alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda aytgandek edi yaxshi ishlarni qiladigan ammo parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turadigan kishilar qur'oni karim sura mo'minun 60 oyat shuningdek ular bu dunyoning azob uqubat va rohat farog'atlarining oxiratning jafo mushaqqatlari oldida poshining qontig'i tang kelmaydiganligini haqiqiy ravishda to'nib yetgan edi Дәл мұшы тұныш вә күшлік жәзмиет оларға дүнияның жапа мұшаққатлық юклеріні вә еғір азап ұқыбетлеріні енек ес қылдырған еді. Әтті олар бұндақ ішлерге пәрва қылып кетмейдіған вә көңіл біліп кетмейдіған болып қалған еді. 5. Құр'ан-Кәрім Әшу қары зұлмәтлік балай апәтлік елларда назыл болған аят вә сүрелер ислам дини әқиді принциплеріні Polatdek paket və qayil qılarlıq dəlil hüccətlər bilən təmin etib, müsəlmanlarını dünyadakı ən uluq və ən ilğar bir cəmiyyət quruşunun ictimai əsaslarına yetəkləydi. Şundaqla onların cəsarətini qozğab, səbirlik, cəsur bolışqa ilhamlandıratdı və bunun üçün əməli misallarını keltirib, onundan hikmət və nişanlarını bayan qılatdı. sizlar dahi ilgarkilar uchirgan kulfatlarga uchirmay turib jannatga kirishni o'ylabsizlar sizlardan ilgari o'tgan mo'minlar ig'inchiliklarga kulfatlarga uchragan va cho'chitib etilgan hatto payg'ambar va mo'minlar allohning bizga qilgan yordami qachon keladi degan edi bilinglarki allohning yordami haqiqatan yaqindir alif lam mim insonlar iymon etdiq deb qo'yish bilanla sinalmay tark etilimiz deb o'ylandi ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik alloh iymonida rostchilarni cho'qim biladi iymonida yolg'onchilarnimi cho'qim biladi sura baqara 214 oyat va sura mo'min 1 2 va 3 oyatlar shuning bilan bir vaqtda, yani bu oyatlar kofirlar va haqiqatga qayil bolmay yedellashkichlarning arzimas asos dalillarga keskin radiya berib, ularga yo'chiq qo'ymaydi. va ularga birdam Allohning ne'matlari va do'st dushmanlarga yurgizadigan tarixiy qonuniyatlar bilan dalil keltirib, kelgusidagi ichinishlik yomon oqibatiga nazar aylasa, yana birdam dam ashu azg'unlar mengayotgan zalolat yo'lidan qaytib to'g'ri yo'l tepib olsin uchun ularga siliq muloyim so'zlab tushundirish yetaklash va to'g'ri yo'l ko'rsatish majburiyatini ado qiladi. Qur'oni Karim yana musulmonlarni boshqa bir dunyoga boshlab berib, ularga koinot mo'jizalari, Parvardigori Allohning go'zal jamoli ilohiy kamolat rahimdillik va mehribonlik bishoratlari va rozimillik tajalliyotlarini ko'rsatib ularda hech qanday chora tadbir to'salq bo'lmaydigan darajada kuchlik bir huzur alovat va ishtiyoq ruhini qo'zg'agan edi bu oyatlar davomida yana musulmonlarga qartilgan xitobnomalar bor edi xitobnomada alloh ularga o'zining rahmati roziligi va tugamas nozi ne'matga to'shqan jannati bilan bishorat beradi ularga zolim mustabid kofirlarning pat qattiq sotlanib borliq huquqidan mahrum qilinganligi ondan ta'tir so'rab opirilib dovzaqqa dum tashlanib do'zaq o'tining ta'mini tetinglar deyilganligi haqida ogohlantirish signalini nihoyat aniq ro'shan yangritdi oltinchi g'albi bishoratlari yuqorqi omillardan boshqa yana musulmonlar qiyin qisdoqqa uchrab chetga qiqilgan kunning daslividan boshlab balki unidan xilil ilgirdan boshlab islom diniga e'tiqod qilish deganlik o'ziga behuda xafalik tepiverish yoki nohaq baloyi qazoga o'zini nishon qilish deganlik bo'lmasdan balki islom davlati u yo'lga qo'yilgan tunji kundan e'tiboran jaholiyatning qala qiyofatini o'zgartishni va uning zo'migarlik tuzumini yo'qotishni maqsad qilganligini ochiqroq qilib aytganda islom davlatining asosi nishoni yer shari miqyosida bu dinning nupozini tiklab va siyosiy qurilmasini barpo qilib dunyo siyosiy sahnasida o'z rolini yaxshi joriy qildirib har qaysi millatlarni balki butkul insoniyat jamiyatini allohning roziligiga yetaklash va ularni o'z jinsiga cho'qinishdan yaratquchi bir allohga ibodat qilishga yuzlantirishdan iborat ekanligini nihoyat aniq tushunadi qur'oni karim bu bishoratlarni birdam ochiq bayon qilsa yana birdam kinoya orqali ishorat berib nozil bo'ladi musulmonlarni har jihatdan siqib bu kang jahonni torchilik es qildirgan hatto ularning hayotini xavf ichida qoldirgan ashu bo'ron chopqinliq kunlarda nozil bo'lgan oyatlar ilgirki payg'ambarlar bilan ularni yolg'onga chiqarib kofir bo'lgan qavmlar o'rtasidagi mojarolarni bayon qiladida amaliyotda bu oyatlarda bayon qilingan ahvollar makka musulmonlari bilan mushriklar o'rtasida yuz bergan ishlarga o'xshab ketadi ondin bu oyatlar ashu ahvollarning oxirgi natijasi bo'lgan kofir zolimlarning aloq qilinishi va bu zamin va diyorlarga allohning solih bandalarining varislik qilish jarayonini tafsiliy zikr qiladi qisqasi bu qissalarda makka kofirlarining pat orada cho'qim mag'lub bo'lib cho'ng ziyonga duchor bo'ladiganligi va islom davlati umumlashib musulmonlar cheksiz g'albaga erishadiganligi to'g'risida uchuq ishoratlar bor edi mushu mazgillarda mo'min musulmonlarning hamon cho'qim g'alba qiladiganligini ochiq jakarlaydigan oyatlar nozil bo'lgan edi bizning payg'ambar bandilarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan ular cho'qim nusrat topquchilardir Bizning qo'shunimiz cho'qim g'alba qilg'uchilardir. Ular ya'ni Makka kuffarlardan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularni ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ular azobimizning baldur nozil bo'lishini talab qilamdi. Azob ularning o'ylisiga tushgan chaqda ogohlantiruvchilarning atigini nima degan yomon deyilgan edi. deb oyat nozil bo'lgan edi. Ular Rasulullohga qarshi jamoalardan uyushgan mag'lub qilinadigan qo'shindir. degandek oyatlar nozil bo'lgan edi va abaystonga yirat qilganlar haqida tuvandikidek oyatlar nozil bo'lgan zulmga uchragandan keyin alloh yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz ular biladigan bo'lsa ularga oxiratning savobi texim cho'ngdir ular rasulullohdan yusuf alayhissalomning sazgilashtlaridan so'raydi alloh yusuf alayhissalomning qissasi davomida munu oyatni nozil qildi yusufning va qarindoshlarining qissasida so'rg'uvchilar uchun allohning qudratini ko'rsatib beradigan haqiqatan nurg'un alomatlar bor qur'oni karim sura yusuf 7 oyat ya'ni makkiliklarmi yusufning qarindoshlari mag'lubiyatga yo'liqqanidek cho'ng mag'lubiyatga yo'liqib oxirida mot bo'lishidi va ular yusufning fazliga qo'l qo'yib taslim bo'lganidek ularmi sening fazlingga qo'l qo'yishidi degan bo'ladi alloh yana ilgirki payg'ambarlarni tilga ilib kofirlar payg'ambarlarga sizlarni zamindan cho'qim haydab chiqarmiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi ularga parvardigori mundoq vahiy qildi zolimlarni cho'qim aloq qilamiz ularni aloq qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz bu ya'ni g'alba mening oldimda turishdan ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir qur'oni karim sura ibrohim 13 va 14 oyatlar va Iran bilan Rum, ya'ni Sharqiy Vizantiya o'rtasida urush portilganda Makka kofirlari o'zlarining mushrik bo'lish sifati bilan maslakdoshi bo'lgan Ironliklarning g'alaba qilishini umid qildi. Mo'minlar Rumliklarning Allohga, payg'ambarga, vahiyga, Allohning kitoblariga va qiyomat kuniga ishindigan aloyliklarni nazarda tutib, Rumliklarning g'alaba qilishini umid qildi. Afsuski, urushda Ironliklar g'alaba qilib ketdi. Natijada mushriklar shotlandi, mo'minlar yerga qaradi chunki ikki taraf urush natijasidan pol ilishib turadi bu chog'da alloh taolo mushu bir qancha yil ichida rumliqlarning cho'qim g'alaba qiladiganligi to'g'risida bishorat nozil qildi yana bu bishorat bilan cheklanib qolmay mo'minlarningmi cho'qim g'alaba qiladiganligi haqida qo'shimcha ishorat berdi shu allohning nusrati nozil bo'lgan kunda mo'minlar allohning bergan yordami bilan xushal bo'ldi qur'oni karim sura rum to'rtinchi oyat rasulullohmi o'zi bevosita bundoq bishoratlarni orlab orlab berib turadi u haj mavsumida bo'lmasin yoki ukaz majinna va yoki zilmajoz bozorlarda da'vatga turmasin haloyiqlarga faqat jannatni gapini qilmasdin balki ularga uchuq qilib ey haloyiq bir allohdan boshqa iloh ma'bud barhaq yo'q danglar nijot topsizlar va buning bilan arablarga xo'jayin bo'lsizlar ajamlar sizlarga al bo'ladi bo'lsanglar jannat podshohi kabi yashaysizlar aytdi biz yuqorida utba ibn Rabi'a rasulullohni dunyoviy zibu mol matolar qiziqtirib uning tomirini tutganda rasululloh uningga keskin radiyat berganligini va utbaning rasulullohning bu ishi cho'qim g'alba qiladigan degan qarashni muqimlashtirib olganligini so'zlab o'tdik shuningdek rasululloh abu tolibning qishig'i kelgan ilqi quraysh elchilariga o'zining ulardan birlik kalima so'zni talab qilganligini ular buningga birlikka kelsa butun arablarga shoh bo'ladiganligini va ajamlarmu al bo'ladiganligini o'chib aytganligini dedi habbob ibn arad roziyallohu anhu mundoq degan man bir kuni rasulullohni izlab keldim u kabining soyasida bir chaponni yeniga qo'yib uningga yo'linib soydab o'ltiribdi biz shu kunlarda mushriklarning qattiq xo'rlashiga yo'liqqan edik shuning bilan man uningga ey rasululloh allohga duo qilsangchu dedim u yana yotgan yerida dasturib o'ltirdi vaholanki uning chiroyi g'azabdan qizirib ketgan edi ondin u mundoq dedi sizlardan ilgirki mo'minlarning ichida badini temir targ'oqlar bilan tarilib go'sht paylari ustixon sumaklaridan ajratilganlar bo'lgan ularni bu ishlar o'z dinidan qaytarolmagan alloh bu ish ya'ni islom dinini cho'qim kamolatga yetkazib shundoq yuqori martabaga ega qildiki hatto bir yo'lovchi sen odin hazir mavutgacha allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmay safar qila oladigan darajada aminlik bo'ladi lekin sizlar oldirab qelyapsizlar bu bishoratlar maxfiy yoshirin bo'lmasdan balki oshkora hammaga ma'lumliq edi musulmon kofir hammasi biladi hatto asvat ibn mutallib ва uning ham majlislaridan rasulullohning ashobilarini ko'rsa ularni ko'z ishorat qilib masxar qilib "Ана, ер yuzining podshohlari keldi Улар пат orada eron va rum podshohlarining ustidan g'alba qilmoqchi deydi ondan isqirtib chavoq chelib hurmat qorovullaridek qarshi olgan qiyofat kiratdi sahoba ikromlar oxirgi hisobda jannatdan iborat rizvon bog'chisiga boshlab boradigan ulug'vor umid va ishonch bilan kelgusi kelajakdagi shonliq porloq istiqbolga bo'lgan bishoratlar oldida usti boshlarga har tarafdan yig'iyotgan qatma qat zulm sitamlar taloy baloy ofat va musibatlarni uzoqqa qolmay yo'qiladigan yozning chiqin optipi deb qaraydi uning ustiga payg'ambar alayhissalom sahobalarining ruhini imoniy oziqlar bilan oziqlantirib ilm ma'rifat ugutish va qur'ondan ta'lim berish orqali ularning vujudini tozalab turadi va ularga cho'nqur astoyil tarbiya berib ularning nafsini ruhiy ustun qalbi sog'lom axloqi go'zal moddiviy qafasdan ozod shahvoniylikqa qarshi osmon zamin parvardigoriga moyil ulug'vor shaxslardan bo'lib yetishib chiqishiga yetaklaydi Шуның белән бер вакытта Расулуллах яна мусулман кырындашларның калып чогыны яндырып, уларны жаһалатның караңгы зулматыдан иман нурының очык yorug'ligiga башлап чыгарды. Расулуллах уларны әзият күлпәтләргә сабр кылыш, өч элишке кадир туруглык, әпу кылыш, өз нәфсиге чок тартыштан сакланыш, адамларда булыдыган ачкөзлек табиитиге хатиме бериш катарлык тарафларда чиң тутатты. Шуңа улар динде мустахкам, шәһвәт параслыктан кол үзгән, хакканият юлында пидакар, jannat beyishga mushtaq ilm ma'rifatga tashna din o'rganishga qizg'in o'z öz o'zidan hisob kitob qilib turadigan bo'lmug'ur o'y xiyol va yomon tabiatini tizginlayoladigan hissiyot ustidan g'olib kelaoladigan har xil egiz past va to'lqinlarda o'zini kontrol qila oladigan sabrli ig'ir besiq tamkin odamlardan bo'lib yetishib chiqqan edi